Da li ste čuli da je nekome zemljotres kuću srušio? Ili da je njegova kuća u požaru izgorila? Da li ste razmislili osjećaju tog čovjeka i tih ljudi. A zamislite da kad mu kuća ode, dođu mu i traže od njega nešto što je on nepravedno učinio. Kaže uzvišeni gospodar, i da zulziletil ardu zilzaleha, kada se zemlja potrese velikim potresom, wa akhrajat al-ardu athqalaha i kada zemlja terete svoje izbaci kada se zemlja cijela ne jedan njen dio ne jedan grad ne jedna planina već cijela zemlja zatrese velikim potresom koji će biti zasigurno najveći potres koji će se desiti ikada potres zemlje na sudnjem danu. Wa ahrađati ardu athqalaha ikada zamla izbaci terete svoje. A šta su tereti u zemlji? Tereti u zemlji su dvije stvari. Ljudi iz njihovih grobova i dijela sve ono što su oni radili, izaći će iz zemlje. Zašto? Bi enne rabbeke evha leha, jer će njoj gospodar to narediti. Pa će morati poslušati svoga gospodara. Onoga koji ju je to naredio, neće se opirati. Izbacit će ljude, koji će ostati, ljude koji će ustati iz svojih grobova sa svojim dijelima da za dijela budu nagrađeni ili da za dijela budu, ne daj Bože, kažnjeni. I da زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها kada se zemlja potrese velikim potresom i kada izbaci iz sebe svoje utrobe zato što je to njen gospodar njoj naredio i kada čovjek kaže šta joj je koji čovjek? Svaki čovjek će reći šta joj je. Zato što će biti iznenađen. Biće iznenađen tim velikim potresom. Kao što čovjek bude iznenađen potresom na zemlji, na Dunjaluku, tim potresom će biti još više iznenađen. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها toga dana ona će kazivati svoje vijesti. Toga dana zemlja će sve svjedočiti. A šta je to sve? Sve što je na njoj neko uradio, to će zemlja svjedočiti. Kako će svjedočiti? Onako kako to bude htio plemeniti gospodar. Hoće li svjedočiti za ili protiv? Pa naravno, svjedočit će i za i protiv. Svjedočit će za onoga koje je na njoj uradio dobro djelo, a svjedočit će protiv onoga koje je loše djelo uradio. Toga dana će ljudi zasebno izaći da vide svoja djela, da vide na jednom mjestu u jednom trenutku, sve što su radili. Sve što su uradili bit će zapisano i njima na tome danu predočeno. Kaže plemeniti gospodar, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَ Ko uradi koliko je trun dobra, vidjet će ga. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَ Ako uradi koliko je trun zla, vidjet će ga. Vidjet će ga i doživjet će ga. Vidjet će ga svojim očima i doživjet će ga svojom dušom i svojim tijelom. Kada? Na dan kada se zemlja potrese velikim potresom i kada iz sebe izbaci svoje terete koje je u sebi nosila. Poruka ove sure jeste da svako dijelo bit će dijelo za koje će svjedočiti mjesto na kojem je urađeno. Svako dijelo, bilo ono malo ili veliko, bit će čovjeku u prilog za ono što dolazi ili protiv njega za ono što dolazi. Poruka iz ove sure jeste da čovjek ne podcjenjuje ni jedno dijelo, makoliko ono bilo malo da ne pocijenjuje dobro djelo, već da ga uradi i da ne pocijenjuje loše djelo, da kaže malo je, već treba od njega da se sustegne i da ga ni pošto ne uradi. Poruka ove sure jeste da onaj koji je stvorio zemlju, da je on onaj koji će ono što je urađeno na zemlji biti argumentom i dokazom za sve ono što su ljudi na njoj radili. Poruka ove sure jeste da ne mislimo da na zemlji ima neko mjesto gdje bilo koje dijelo koje uradimo, da to dijelo neće biti i neće vidjeti svjetlo dana. Ne, to djelo će biti pokazano i prikazano i za njega će se biti nagrađeno ili kažnjeno. Poruka ove sure jeste da se spremimo dobrim dijelima, jer onaj ko se spremi dobrim dijelima, taj, iako će biti iznenađen, zasigurno to iznenađenje neće mu biti strašno, već će biti, ako Bog da, lijepo i dobro. Zato što je On za to iznenađenje spremio veliku količinu dobrih dijela. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى